دو بخیر هاتی اپلیکیشن ما کرد آندروید مدالات کردن و بدد فینان هر یا یک هاکری یان برنامه پروبن هاکری بدد خوبه بینی دنا اپلیکیشن کرد آندروید بشوکی فری امی یاری لیز داد کن دل دفتر جی لیت دبن به اپدیت. نو که مشکل که اومد چی بوی او جی اول ما او کو تیک تو که ما یه بان کرنه به جام ده خودل بوینت کن امی یاری ال کرد آندروید زیدت کن شینا مشن تیک تو که نیچه کین او خوب خلکی و مجیل کین و بسیار نوانا ام دیشین پتر یاری کنات كانت کورتون او دشین دشین زیکو شوله خوب تمامي خلاص كان هیویا مفای